Quick and Snow Show. Xin chào các bạn thính giả yêu mến của Quick and Snow Show. Chúc các bạn một ngày thật bình yên, bình yên để nghe tâm sự của mọi người, bình yên để ngồi cạnh một người bạn thân và biết rằng cho dù ta có làm gì đi nữa thì vẫn có một người hiểu ta. Mở Quyết nói sao? Snow mơ là có người hiểu Snow cho dù Snow có làm gì đi nữa. Ừ? Không có chuyện đó đâu. Bản thân Snow làm gì Snow còn chả hiểu nữa là. Nhưng mà Quyết hiểu đấy thôi. Chính vì thế mà bao nhiêu năm nay Snow mới không tước bỏ cái vị trí gia tinh của Quyết chứ. Hãy tìm một người bạn đem lại cho bạn sự bình yên mà chơi. Cũng tìm một người như thế mà yêu. dù <laughs> khó lắm. Đây là email của gấu con ở địa chỉ gấu ngủ đông 512 a gmail.com Tìm từ từ thôi gấu nhá, rồi gấu sẽ gặp được thôi. Người yêu gấu hơn chính bản thân mình, người lúc nào cũng đem lại cho gấu cảm giác an toàn, không phập phồng lo lắng. Người mà dù ở rất xa gấu nhưng trái tim hai đứa lúc nào cũng thật gần. Nếu ai đó yêu gấu mà gấu cảm thấy hai đứa ở gần nhau mà như xa xôi quá, thì gấu ơi, đó không phải là người yêu gấu nhiều đâu. Gấu hãy yêu, yêu hết con tim mình gấu nhá. Tình yêu nó diệu kỳ lắm, nhưng phải xuất phát từ sự chân thành phải có ngọt bùi cay đắng, phải có đợi chờ nhớ thương, phải có cả những giọt nước mắt xen lẫn những nụ cười. Gấu hãy yêu, nhưng hãy yêu ai đó thực sự lo lắng cho gấu như gấu lo cho họ, nghĩ tới cảm xúc của gấu như gấu nghĩ cho cảm xúc của họ, đem lại nụ cười trên môi gấu chứ không phải là những giọt nước mắt. Nếu có nước mắt thì hãy là những giọt nước mắt hạnh phúc. Gấu hãy yêu, yêu ai đó đem đến cho gấu sự bình yên. Mình đã tìm và mình đã tìm thấy, mình đã tìm được người mà mình yêu tha thiết. Đã có lúc mình tự hỏi, em có đang mang tới cho anh hạnh phúc thật nhiều không? mình đã tìm thấy một người để mà lo lắng, để mà thương. Mình đã từng trả lời cho câu hỏi em sẽ yêu anh mãi chứ, sẽ cùng anh đi hết quãng đường đời vô tận này chứ. Như thế này, em sẽ yêu anh tới khi nào anh hết yêu em, đi cùng anh đến khi nào bàn tay anh không còn muốn nắm lấy tay em, cho tới khi chân anh không còn muốn sánh bước cùng em nữa. Trả lời vậy thôi chứ tận sâu trong đáy lòng mình đâu có muốn trả lời như vậy. Mình muốn nói điều này cơ, muốn bàn tay anh nắm lấy tay em, cho tới lúc chúng mình già, cho tới khi tóc mình bạc phơ phơ, Đi cùng anh cho tới khi đôi chân em mệt mỏi, rồi tới khi đôi chân anh mỏi mệt, đi cho tới khi người ta thấy một ông lão tay chống gậy, một tay nắm lấy bàn tay bà lão đi dạo và khuôn mặt mỉm cười, ngập tràn niềm hạnh phúc là anh và em. Yêu một người đâu biết yêu từ bao giờ, chỉ biết rằng đã có lúc muốn chạy đi tìm người ta nhưng không dám, để rồi tới khi nỗi nhớ vỡ òa, nỗi lo sợ ta sẽ mãi không khi nào chạm được bàn tay ấy mới dám nói ra. Yêu một người muốn nắm đôi bàn tay ấy, muốn nghe giọng nói ấy, muốn nhìn thấy nụ cười ấy, muốn người ta cõng mình đi qua một đoạn đường, qua hai đoạn đường, cõng qua cả con đường đời dài vô tận này nữa. Yêu một người, hãy yêu ai đó đem đến cho gấu sự bình yên. Nhờ anh Quick và chị Snow gửi tới người yêu em là Vũ Đức Phong, số điện thoại 0936 908 sao sao sao ca khúc I Wonder If You Hurt Like Me của 2AM. 하루 종일 네 생각만 하다가 한가닥 눈물이 멋대로 주르륵 흐른다 email của Vương Văn Cường 0988368 sao sao sao ở địa chỉ cường.vva hnue.edu.vn gửi an anh 181185 3 giờ 40 phút còn 5 phút nữa là cắp ba lô đi dạy cuộc sống vội vàng nên con người ta cũng gấp gáp hơn ít có những khoảng lặng để suy tư chiêm nghiệm và đắm chìm vào hoài niệm cái blog của ấy không phải để tìm kiếm thông tin để chia sẻ chỉ đơn giản là được nhìn thấy ấy nhìn ấy để lòng lắng xuống bớt sâu bồ trong cuộc sống tấp nập nhìn ấy để tìm lại cái ngọt ngào trong sâu thẳm tâm hồn và man mác nhìn lại nụ cười của ấy vẫn như ngày nào vẫn đẹp và vẫn để tâm hồn ai đó lắng lại nhìn ấy cười những bộn bề lo toan của cuộc sống dường như tan biến nhìn ấy hạnh phúc bên một ai đó lòng tớ thấy vui lắm ấy hãy cười nhiều lên ấy nhé wish you happy cùng với ca khúc Nothing on You của B.O.B và Bruno Mars. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you. might say hi and I might say hey, but you shouldn't worry about what they say, cause they got nothing on you, baby. Yeah. Nothing on you. Not, not, not, nothing on you, baby. Not, nothing on you you feel where I'm coming from. Regardless of the things in my past that I've done. Most of it really was for the hell of the fun. On a carousel, so around I spun. With no direction, just trying to get some. Trying to chase skirts, living in the summer sun. And so I lost more than I had ever won. And honestly, I ended up with none. So much nonsense is on my conscience I'm thinking maybe I should get it out And I don't wanna sound redundant But I was wondering if there was something that you wanna know But never mind that, we should let it go Cause we don't wanna be a TV episode And all the bad thoughts, just let it go Go, go, go, go Beautiful girls all over the world I could be chasing, but my time would be wasted another one. Because your style ain't really got nothing on. Nothing. And you wild when you ain't got nothing on. Baby, you the whole package. Plus you pay your taxes. Uh. And you keep it real while the mothers stay plastic. You're my Wonder Woman, call me Mr. Fantastic. Stop. Now think about it. I've been to London, I've been yeah. to Paris, yeah. even way up there in Tokyo. Tokyo. Back home down in Georgia, yeah. to New Orleans, but you always did the show. And just like that, girl, you got me froze. Got me froze. Like a Nintendo 64 never knew well, now you know. No, no, no, no. Beautiful girls yeah. all over the world. Over. I could be chasing, but my time would be wasted. train. No other girls on my brain, and you the one to blame. Beautiful girls yeah. all over the world. Over. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing. Các bạn hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn. Muộn màng Muộn quá mất rồi Sao Quyết lại bỏ mất một buổi ăn uống tiệc tùng nào hả Thôi mà Quyết Dạo này trọng lượng của Quyết cũng khá lắm rồi đấy Không nên thả phanh đâu Có những việc cần phải tranh thủ thì Quyết lại không sợ muộn màng mỗi tuổi mỗi khác Quyết ơi Snow đâu thể ở bên cạnh Quyết mãi để nhắc Quyết rằng Quyết đang rất muộn trong một việc rất trọng đại lo được việc đó rồi thì sợ gì đói bụng nữa lúc nào cũng có cơm bưng nước rót thời này là thời nào mà Snow cho rằng người phụ nữ sẽ cơm bưng nước rót cho đàn ông chúng tôi hả đừng có dụ tôi không ăn thua đâu quyết đang nói đến chuyện muộn màng thực tế hơn ờ, lặng yên ngoan thì quyết này đọc cho nhá. email của duy hưng hoặc duy hùng thì đó địa chỉ hùng td 3 a bidv com vn nếu có kiếp sau anh ước mình sẽ là người tìm thấy em đầu tiên Trước kia anh từng nghĩ rằng chỉ cần ta cố gắng thì sẽ thực hiện được những gì ta muốn. Nhưng bây giờ anh mới thấy rằng mọi thứ không đơn giản như anh vẫn tưởng. Cuộc sống không phải toàn màu hồng như anh vẫn nghĩ. Có những thứ không thuộc về mình thì dù ta có cố đến bao nhiêu nữa cũng chẳng thể nào có được. Em cũng thế. Em ở bên cạnh anh nhưng không thuộc về anh. Bên cạnh em anh thấy hạnh phúc gần lắm. Tưởng chừng như chỉ khẽ đưa tay ra có thể chạm vào được, nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh sa mạc. Anh đưa tay ra, tất cả bỗng biến mất trong phút chốc Tưởng gần đấy thôi nhưng mà xa lắm. Hạnh phúc không phải là của anh mà hạnh phúc đó là của một người khác. Đôi khi có cố gắng đến mấy thì những thứ anh nhận về cũng chỉ là một số không tròn trĩnh. Trong tình yêu, đừng bao giờ quá mù quáng. Hãy giữ lại cho mình một khoảng trống. Hãy mạnh mẽ đứng lên sau những tổn thương. Rồi có ngày hạnh phúc sẽ mỉm cười với ta. Cái gì cho đi bằng trái tim thì sẽ nhận lại được bằng trái tim. Dù tương lai thế nào thì giờ đây anh chỉ biết chấp nhận cái gọi là số phận, vì anh là người đến sau, anh không muốn có em bằng mọi giá, anh chỉ muốn được đón nhận những gì em tự nguyện dành cho anh như một món quà, dù không cầm được trong tay, song anh biết nó sẽ là của riêng anh mà thôi. Rất mong anh Quick và chị Snow gửi đến Lion ở địa chỉ email liennt2802 gmail.com ca khúc I Won't Give Up của Jason Mraz. into your eyes is like watching the night sky or a beautiful sunrise. Well, there's so much they hold, and just like them old stars, I see that you've come so far to be right where you are. How old is your soul? Well, I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up. when you're needing your space to do some navigating. I'll be here patiently waiting to see what you find. even the stars, they burn, some even fall to to be someone who walks away so easily. I'm here to stay and make the difference that I can make. Our differences, they do a lot to teach us how to use the tools and gifts we got here. We got a lot at stake. And in the end, you're still my friend. At least we did intend for us to work. We didn't break, we didn't burn. We had to learn how to bend without the world caving in. I had to learn what I got and what I'm not and who I am. I won't give up. Oh, us, even if the skies get rough. skies get rough, I'm giving you all my love. I'm still looking up. Email của Tuấn Linh số điện thoại 0934255 sao sao sao ở địa chỉ ladymydreams@gmail.com gửi mami ở số điện thoại 0912860 sao sao sao. Vậy là đã hơn 50 năm trôi qua, đi hết hơn nửa chặng đường của cuộc đời, tóc mẹ giờ đã điểm bạc. Mẹ là người tôi thấy khâm phục và học tập được nhiều thứ. Mẹ, một người phụ nữ theo tôi có thể gọi là thành đạt. Mẹ là người sống rất tình cảm và quan tâm tới mọi người, đặc biệt là tôi. Không chỉ vì tôi là con trai của mẹ, mà mẹ còn đặt rất nhiều hy vọng vào tôi. Thời nhỏ tôi là một cậu bé bướng bỉnh, hiếu động và ham chơi, nhiều khi bị mẹ mắng hay bị phạt. Những lúc ấy sao mà tôi thấy mẹ ác thế? Thời gian trôi đi, tôi lớn lên và trưởng thành nhiều, nghĩ lại thấy hồi bé mình thật trẻ con. Có một người mẹ nào lại không muốn con mình được hạnh phúc và trở thành một con người tốt? Những lời dạy của mẹ giờ tôi vẫn ghi nhớ từng ngày, bởi với tôi đó là những lời khuyên chân thành nhất. Sinh nhật mẹ tôi không về được vì bận công việc, nhưng từ sâu thẳm trái tim, mẹ là người luôn chiếm giữ một vị trí đặc biệt vô cùng. Bởi mẹ là mẹ của tôi và tôi sẽ cố gắng sống và làm việc để xứng đáng với niềm tin của mẹ. Gửi tới mẹ thân yêu những lời chúc tốt đẹp nhất từ con trai của mẹ cùng với ca khúc Mama I'm Coming Home của Ozzy Osbourne. times are strange. Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home times gone by, it seems to be you could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. it's been bạn thân mến, để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. Email của Dương Đình Thắng số điện thoại 01692955 sao sao sao ở địa chỉ Dương Đình Thắng k44a@gmail.com gửi Cao Thị Ly số điện thoại 01649610 sao sao sao phòng 511 ký túc xá trường đại văn hóa 418 Đê La Thành Đống Đa Hà Nội lời cuối cho cuộc tình em à hôm nay anh đã đi cắt tóc bọc mới lại điện thoại anh cũng đã xóa hết hình ảnh số điện thoại trong danh bạ của anh Giờ anh chỉ cần làm một việc quan trọng nhất, đó là cân control, delete em vĩnh viễn ra khỏi trái tim mình là được. Nhưng điều này khó quá, khó đến mức anh cố đến bao lần mà rút cục vẫn không thể từ bỏ được hình ảnh của em. Anh đã cố gắng thay đổi, kể cả ngoại hình lẫn cách suy nghĩ, nhưng sao với em nó lại khó đến như vậy? Nhưng khó thì sao chứ? Anh không giỏi toán để có thể giải ra bài toán tình yêu này, nó sẽ mãi mãi là bài toán không có đáp án. Ừ, khó thật nhưng không sao rồi đến lúc nào đó anh sẽ không phải học toán nữa hoặc có thể sẽ có người cùng anh giúp anh giải bài toán hóc búa này ngày mai khi thức dậy anh sẽ không nghĩ đến em nữa anh sẽ nghĩ đến hôm nay mình sẽ phải làm gì nếu trời mưa anh không phải đi học anh sẽ nướng tiếp nếu ngày nắng anh sẽ dậy đi nhìn dạo cảnh huế mộng mơ và biết đâu tìm được cho mình một người giỏi toán cuối tuần anh sẽ cùng lũ bạn đi đập phá nhậu nhẹt cà phê gì đó anh sẽ không ủ rũ như một chú mèo đói nữa anh sẽ đến những vùng cao giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Anh sẽ không ngồi đó một chỗ để cho sự cô đơn xâm chiếm nữa. Anh sẽ hòa mình vào dòng người đông đúc nơi Festival Huế. Anh sẽ tự lập cho mình những tour đến những vùng đất mới, gặp gỡ những con người mới. Anh sẽ tham gia giúp đỡ những sĩ tử thi đại học. Anh sẽ tự tìm kiếm niềm vui cho bản thân mình, chứ không phụ thuộc vào tâm trạng của em nữa. Đúng là người ta nói, thay đổi là thứ duy nhất không thay đổi trong cuộc sống này. Ừ. Đúng vậy, anh sẽ tuân theo quy luật đó vì anh còn phải sống cuộc đời của anh. Vì em nói là em phải xa anh để bên cạnh người đó. Hãy cứ như vậy đi. Anh không muốn can dự vào cuộc sống đang hạnh phúc của em nữa. Anh chán ghét cái cảnh níu kéo tình cảm đã bị mất đi và bị quên đi lắm rồi. Anh cũng chán lắm một Dương Đình Thắng cứ ử dụ lắm rồi. Thôi thì hãy coi nhau như chưa từng quen biết em nhé. Ước gì mình là hai đường thẳng song song, không gặp nhau để chẳng là gì của nhau, còn hơn mình là hai đường thẳng giao nhau tại một điểm và rồi xa mãi mãi. Hôm trước anh vui lắm vì lần đầu tiên được ghen, anh đã mua một chú gấu bông đẹp lắm, đã bỏ vào hộp trái tim rồi định sang thì gửi cho em. Nhưng cái đêm ấy em lại dập tắt mọi ý nghĩ tốt đẹp về tương lai của hai ta, nên chắc là chú gấu bông ấy xấu số rồi sẽ ở lại bên anh một kẻ, một kẻ forever alone. Tạm biệt em. Anh chị thân, em đã nghe rất nhiều những câu chuyện buồn trên Quick and Snow Show, nhưng không ngờ ngày hôm nay em lại ngồi đây góp thêm một câu chuyện buồn vào quyển nhật ký viết chung như thế này. Mong chương trình gửi tặng đến người ấy bài hát Goodbye My Lover của James Blunt kèm theo lời nhắn. Dù đã từng yêu nhau tha thiết, nhưng giờ đây mỗi đứa đã đi riêng một con đường. Chúc em hạnh phúc bên người mình đã chọn. Tạm biệt tình yêu kẹo mút, nụ hôn dưới trăng. disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? Cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you were blind and I knew I had won. So I took what's mine by eternal right. Took your soul out into the night it may be over, but it won't stop there. I am here for you if you'd only care. You touched my heart, you touched my soul, you changed my life and all my goals. And love is blind, and that I knew when my heart was blinded by you. Have kissed your lips and held your head, shared your dreams and shared your bed. I know you well, I know your smell. I've been addicted to you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. I am a dreamer. And when I wake, you can't break my spirit. It's my dreams you take. And as you move on, remember me. Remember us and all we used to be. I've seen you cry, I've seen you smile. I've watched you sleeping for a while. I'd be the father of your child I'd spend a lifetime with you. I know your fears and you know mine. We've had our doubts, but now we're fine. And I love you, I swear that's true. I cannot live without you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one have been the one for me. at your feet. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. I'm so hollow, baby. I'm so hollow. I'm so, I'm so so hollow. I'm so hollow, baby. I'm so hollow. I'm so Email của ngọc linh nguyễn 18 gmail com Yêu, ta suy nghĩ nhiều và điên khùng. Ta phải suy nghĩ nhiều hơn để hoàn thiện chính mình. Về mối quan hệ hiện tại, suy nghĩ về ai đó và ai đó đã từng là của ai đó, về số phận bi thảm của ta trong tương lai. Suy nghĩ nhiều có khi phát điên, nhưng chắc cũng có tí trưởng thành. Yêu, ta lo lắng nhiều thứ lắm. Người có yêu ta không? Ta có yêu người không? Đó có phải là tình yêu không? Phải che giấu phụ huynh ta như thế nào? Nếu chia tay thì làm sao không đau khổ? sẽ thế nào nếu người phản bội ta và ngược lại thật lắm chuyện yêu ta thấy cuộc đời thật phức tạp ngày xưa có mỗi bạn bè chúng nó nói như tát nước chẳng sao lũ gà nhà chả thêm chấp người nói có mỗi một câu vô tình rảnh ghê gớm bắt đầu ngồi suy diễn lung tung rồi tủi thân hờn giận tắt điện thoại đôi khi chẳng hiểu nổi chính mình Yêu tự nhiên thỉnh thoảng thấy mình thật vĩ đại, lo cho mỗi thân mình đã đủ mệt, ba má còn phải tài trợ vô vọng hoàn lại về tiền, thế mà bây giờ lại còn đi lo lắng cho một tên khác, to con hơn ta, già hơn ta, giàu hơn ta, lương cao hơn ta, thế mà lại chả vĩ đại. Yêu đôi khi thấy mình ích kỷ và xấu tính, đó có phải là con người mình đâu? Mình muốn chỉ mình mình là hiện tại, là tương lai, là mãi mãi, là ý nghĩ muốn kiểm soát mọi thứ thuộc về ai kia. May chỉ suy nghĩ thôi, làm là chết dở, hay hờn dỗi, nghĩ thấy bực mình, xấu tính quá nói thì nhiều lắm cũng chả biết đó là tình yêu chưa mới thôi mà đã nhiều chuyện quá nhưng có một điều quan trọng nhất mà giờ mới dám thừa nhận yêu ta hạnh phúc cảm giác đó tuyệt lắm khi ai đó quan tâm lo lắng cho ta khi ai đó nhìn và nắm tay ta thật dịu dàng khi nỗi nhớ sau nhiều ngày xa nhau được khỏa lấp bằng những cái ôm siết chặt khi ta có trách nhiệm với chính cuộc đời mình khi yêu thương và được yêu thương cảm ơn vì mọi điều vì cả cay đắng và ngọt ngào của những ngày qua và những ngày sắp tới anh chị thân viết ra những điều này khi em đang hạnh phúc như anh chị gửi đến anh ấy là Nguyễn Tiến Phú, sĩ quan tiểu đoàn tăng thiết giáp 557 vùng 5 Hải quân, cả những người đang và sẽ hạnh phúc vì tình yêu bài hát Make You Feel My Love do Adele trình bày. Cảm ơn anh chị rất nhiều. when the evening shadows and the stars appear, and there is no one there to dry your tears. I could hold you for a million years to make you feel my love. out in my mind where you belong. I'd go hungry, I go black and blue. I go crawling down the avenue. No, there's nothing that I wouldn't do to make you feel my love. ends of the earth for you to make you feel my love, to make you feel my. Quý này, ừ? chúng ta đã quá quen thuộc với câu nói cái gì không phải của mình thì sẽ mãi mãi không thuộc về mình đâu. Nhưng làm gì có cái gì ngay từ đầu đã thuộc về mình nhở? Tuyệt nhiên là không ai cũng phải bỏ công bỏ sức bỏ của bỏ nhiều thứ ra mới đạt được một cái gì đó mà sau đó có thể lại thuộc về người khác ấy chứ câu nói này cuối cùng nghe ra lại mang tính tiêu cực với cả nó triệt tiêu mọi cố gắng nó làm nản trí thậm chí thối trí chứ Snow hiểu câu này theo đúng bản tính của Snow <laughs> mọi thứ muốn là phải được cho dù là của ai ở đâu người ta nói vậy bởi hiểu bản chất của vấn đề cho dù Snow có cố gắng giành giật thế nào nếu như một con người một sự vật không phù hợp thật sự với Snow thì có được chăng nữa cũng vẫn là một điều thất bại Quick đúng là một chiếc da mà chiếc da thì cô đơn là đúng thôi cho dù đó là da thật hay là giả da đi nữa nha thôi Quick đừng làm mất thời gian của Snow và các thính giả nữa quay về với chuyên môn sâu của Quick đi à, thư của HTQ số điện thoại 0983047 sao sao sao ở địa chỉ cindy hà chấm hà thị quang a gmail.com bỗng thấy mình thật ngốc nghếch hãy một lần từ bỏ không tiếc nuối hãy một lần học cách thay đổi có thể mình chẳng có được gì sau sự buông tay ấy nhưng hãy một lần buông tay ra đi nhóc những gì là của mình sẽ mãi là của mình những gì không phải của mình sẽ chẳng phải đâu ta giữ lại những tin nhắn của anh ấy để nhắc nhở chính mình rằng chẳng bao giờ anh quay trở lại cho dẫu là thế nào đáp án anh ấy đưa ra chắc như đinh đóng cột rồi mà vậy cớ sao nhóc lại đi tìm mãi những thứ hư vô ấy hôm nay đọc lại cuốn nhật ký viết từ 5 năm về trước bắt đầu từ ngày quen anh rồi yêu anh và chia tay có thật nhiều kỷ niệm những nét chữ của mình lòng mình lại dâng lên những nỗi niềm khó tả và đã gần 3 năm rồi sau cái ngày anh nói chia tay, cuốn nhật ký ấy cũng gấp lại từ đó, không có một dòng viết tiếp. Hôm nay giờ lại, lẽ ra tâm trạng mình phải khác, nhưng có khác không? Bằng sự lý trí của mình, anh luôn tìm mọi cách để phải quên em, phải dứt khoát với em. Em thì tìm mọi cách để chúng ta bắt đầu lại. Vô tình ta đi ngược về phía nhau mất rồi. 3 năm không phải là quá dài để minh chứng cho một điều gì đó, nhưng cũng đủ để một trái tim mềm yếu cảm thấy cô đơn và mệt mỏi Em đã không còn dám hy vọng vào kỳ tích nữa sau những gì em thấy cái cách mà cuộc sống diễn ra. Hôm nay em thấy mình thật ngốc, tê ạ. Cứ cố gắng nhắn tin và mail cho anh mỗi khi không kìm nén được cảm xúc của mình. Em thật ngốc vì đã yêu anh quá nhiều. Em thật ngốc vì đã phải tự mình chịu đựng những rừng rưng của anh. Em thật ngốc, em thật ngốc. Em chỉ có thể thấy mình ngốc nghếch vì anh đã chọn một nơi khác để cất giấu niềm tin. Một ngày nào đó trong tim em sẽ không còn đau nữa khi anh im lặng. Khi đó cũng là lúc em đã rời bỏ anh. Gửi đến ca khúc cậu du lịch của Jesse McCartney email của son già 0977 824 sao sao sao ở địa chỉ n.t.son85a@gmail.com gửi ông xã ở địa chỉ công hbma@gmail.com. Trước khi yêu nhau, em ngây ngô hỏi anh đi xe mà không có phanh khi xuống dốc thì làm sao? Anh nói với em sẽ ngã đau cô bé ạ. Nhưng ngã đau rồi sẽ khóc trước hay đứng lên trước? Anh nhìn em rồi cười. Thời gian trôi quá nhanh, vậy đã 10 năm rồi, 10 năm rồi cứ đấy. Ngày xưa em nhớ các bà các thím ở quê mình đi xe đạp không có phanh gì cả. Lúc xuống dốc đê, các bà các thím dùng chân để phanh, nhìn buồn cười không tả được. Trong khi ai cũng đèo nặng nữa chứ, thế mà vẫn an toàn. Chắc tại mọi người lớn rồi nên biết cách đi, hay có khi tại mọi người cũng ngã đau rồi nên mới biết cách để không ngã nữa, hoặc có khi là cả hai. Ngày hôm qua anh đi xe xuống dốc, xe có phanh và anh vẫn ngã, chắc là đau, đau lắm đúng không anh? Em thắc mắc vì sao xe có phanh mà khi xuống dốc anh vẫn ngã? Có khi nào vì anh còn quá trẻ hay có khi nào anh không biết sử dụng phanh và sau khi ngã anh đã khóc giọt nước mắt của người đàn ông đã trưởng thành sau cú ngã đầu đời đau điếng vậy là em đã biết khi ngã đau người ta sẽ khóc trước ngày hôm nay em nhìn thấy anh đứng dậy lên xe và đi tiếp những vòng xe vững chãi hơn đều đều hơn và anh đã chắc tay lái hơn rồi em vui mừng vì anh đã làm được điều đó mà không cần em hay ai giúp cả vì anh đã là người đàn ông thật sự trưởng thành Ngày mai, ngày kia nữa, em và anh sẽ cùng nhau đi chung xe. Mình không cần phanh nữa vì em sẽ là cái phanh của anh. Để bất cứ khi nào anh cần, em sẽ giúp anh chắc tay lái trên con đường đời còn nhiều gập ghềnh và nhiều cám dỗ. Em tin và luôn yêu anh, ông xã Hãy nắm tay em và đứng lên từ chính chỗ anh ngã. Hãy luôn có niềm tin rằng cuộc sống này còn có nhiều điều tươi đẹp đang chờ em và anh tới. Đã 3 năm mình chính thức là vợ chồng rồi đấy. Chúc vợ chồng mình luôn hạnh phúc, trọn vẹn và dài lâu. Gửi đến ca khúc Now and Forever của Richard Marx. Whenever I'm weary from the battles that rage in my head, you make sense of madness when my sense. đau tự nhiên sẽ buông ừ. trong một chương trình Quick and Snow Show lần trước chúng ta đã nghe câu chuyện của một chàng trai với một vị hòa thượng câu nói đau tự nhiên sẽ buông làm lời khuyên của vị hòa thượng ấy với chàng trai đang đau khổ câu chuyện ấy sau khi phát sóng đã nhận được rất nhiều comments nhiều người đã rút ra cho bản thân một điều gì đó có ích nhưng hiểu là một chuyện và làm theo được lại là chuyện không liên quan đau tất nhiên sẽ buông nhưng chúng ta không buông thật sự bởi cảm giác đau cứ đeo đẳng mãi mà ta không bao giờ quên được và như vậy theo một cách nào đó thì chúng ta chẳng buông gì cả Tôi đọc cho các bạn nghe câu chuyện này nhé. Thư của Phạm Trung Kiên ở số điện thoại 0988 119 xxx ở địa chỉ email trung kiên gạch dưới 124 a còng yahoo.com gửi lại Hải Yến Chi địa chỉ lại Hải Yến Chi a còng gmail.com trái tim em làm bằng sắt hay bằng đá nếu hai thứ đó trộn lại với nhau mà rắn và lạnh thì trái tim em cấu tạo như thế hoặc nếu không đủ thì trái tim em làm bằng kim cương tôi cay đắng hỏi em như thế để rồi nhận lại câu trả lời lạnh lùng từ em tôi không bất ngờ vì điều đó vì tôi cảm nhận được trái tim em cứng và lạnh thật nhưng bên trong lớp vỏ bọc lạnh ngắt đó là một dòng máu ấm nóng sôi sục. Tôi biết, tôi biết mà. Tôi yêu em ba năm trong một mối tình đơn phương thầm kín và một năm chính thức ngỏ lời. Hơn một lần tôi ngỏ lời là hơn một lần em từ chối tôi. Em nói em sợ yêu. Xung quanh em, người yêu em cũng có, người thích em cũng nhiều, người theo đuổi em cũng không thiếu. Nhưng một con người nào đó đã giết chết cảm giác của em, khiến cho em mất niềm tin vào mọi thứ, kể cả tôi. Tôi thương em cho những khi em mệt mỏi và bế tắc với cuộc sống. Ngày tôi phát hiện ra rằng bên trong cái vẻ hồn nhiên của em là sự đau khổ không kiểm soát được. Tôi càng thương và càng yêu em nhiều hơn. Nhưng sao em cứ phải gồng người lên chịu đựng như thế? Sao cứ phải tỏ ra rằng mình là một người mạnh mẽ? Em chịu đựng để nhận hết cái đau khổ về mình, một mình mệt mỏi như vậy có đáng không em? Ngày hôm qua là một ngày thật cao, thật xa và thật hoang đường Quá khứ là một miền ký ức xa xỉ. Em có thể nâng niu cất giữ nhưng đừng nhìn mãi vào quá khứ để quên đi hiện tại. Một người nào đó giết chết cảm giác của em không có nghĩa là ai cũng thế, không có nghĩa là tôi cũng thế. Hãy mở lòng ra em à. Trong một số của Quick and Snow Show nào đó, tôi đã nghe được một câu đau tự nhiên sẽ buông. Em buông rồi, sao còn nhìn sâu vào đó, để lại đau, lại mất cảm giác với cuộc sống. Lúc nào em cũng tỏ ra vui vẻ, mạnh mẽ, nhưng em biết không, có những khi tôi ước là giá mà em có thể khóc khóc đi em cho những đau khổ mệt mỏi trào ra khóe mi rồi hết chứ đừng giữ trong lòng ít nhất em có thể nói với tôi hoặc không hãy coi tôi là gốc cây em có thể đến bên dựa đầu vào khi mệt mỏi cũng được hãy nhớ rằng em vẫn có thể yêu và một ngày không xa chỉ cần mở cửa trái tim em ra thì tôi hoặc một người nào đấy yêu em thật lòng sẽ bước nốt những bước còn lại để đến với em em nhé Tôi sẽ luôn ở ngay đây, mong em hạnh phúc, cô công chúa bé nhỏ ạ. Gửi đến em ca khúc Forever của Stradivarius. life came so fast. se houver tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn. quick and snow show.